շարունակենք առաջ ընթանալ, քանզի երեկոյան բոլորին սպասվում է հիասքանչ ներկայացում շատրվանների բոցեղեն խաղով, բաց երկնքի տակ։ Մթամած երկինքն էին թրատում հրելես վակները։ Ալեծածան ծեք ծքում էին գունագեղ ջրաշիթերը։ Թնդում էր զգաստացնող երաժշտությունը եւ կերտվում էր աստվածային մի ասկ, կախարդական լուսաշող։ Ակշարդամի շատրվաններն ուղղակի հրաշք էին երկնում։ Մերթ դեպի հրդեհվող երկինք parzելով բոցեղեն լեզվակները։ Մերթ երկինքը գունավորելով ջերեղեն ծիածանաթույր կախարդանքներով։ Այս ամենին հետևեց կծվահամ ընթրիկը։ Պետք է ուտես, ուզես թե չուզես։ Այստեղ բոլոր ուտելիքները չափազանց կծու են եւ նախաճաշին, եւ ճաշին, եւ ընթրիքին։ Հավելենք նաեւ, որ չիլի պղպեղը դրված է ուտելիքների հարևանությամբ, եթե ինչ որ մեկի համար կծվությունը բավարար չէ։ Իսկ թեյը կոճապղպեղով է, դարձյալ կծու։ Կարող ես խմել նաև մեղակով ու դարչինով, հիլով ու քրքումով, Ընտրությունը քոնն է։ Բավականին տարօրինակ է նաև օշարակապատ փշփշոտ սալորի նմանությամբ պատրաստված քաղցրավենիքը, որը տողերիս հեղինակն ամենայն բավականությամբ վերցրեց որպես սալոր։ Այստեղ շատ ընդունված է ըմպել բամբուկի մատղաշ ճյուղերի հյութը։ Ճյուղերն աղում են համապատասխան աղացով խմում, չափազանց քաղցր հյութ է ուտելիքներից համեղ է սամոսան, պարաթեն, պակորին, ոսպովապուրը, կաչորին, լադուն, մի խոսքով կծու ուտելու խնդիրը։ Հաջորդ օրը հագեցած էր նոր զգացողություններով։ Էքսկուրսիա դեպի նոր Դելի, Նյու Դելի։ Այստեղ վեհորեն վեր է հառնում Հնդկաստանի դարպասը։ Այդ տարածքում շվիահար հնդիկ տղայի Ջիմի երկի նվագակցությամբ հնդկական տոնախմբությունը սկսվեց։ Հնդկական ճկուն պարարվեստը ցուցադրել սկսեցին հայ գեղանի աղջիկները։ Հնդկաստանի դարպասը յետևում թողնելով խումբը տեղաշարժվեց դեպի քիչ հեռու տեղակայված նախագահական նստավայր։ Այստեղ հարևանությամբ վեհորեն վեր են խոյանում կառավարության շենքը, նախարարների նստավայրերը։ Անցնում ես համապատասխան անցակետով եւ հիանում շքեղ կառույցներով ծաղկազարդ ու հրապուրիչ տարածքով։ Այստեղ ամենայն դեպս ամեն ինչ մաքուր է։ Այնուհետև Բոլորին սպասվում է հիասքանչ մի կոթող՝ լոտոսի տաճարը, որը լոտոսի բացված ծաղիկ է հիշեցնում։ Տաճարում ոչ մի կրոնի վերաբերող նշաններ չկան։ Այն բոլոր կրոնների ներկայացուցիչների համար է, ինչպես միշտ բոլորը ներս մտան բոկոտն։ Հրաշագեղ է լոտոսի տաճարը, Եվ իզուր չէ, որ այդ ծաղկի վերաբերյալ բազմաթիվ ավանդապատումներ կան։ Հավաստի աղբյուրները վկայում են, որ հին Եգիպտոսում, Չինաստանում եւ Հնդկաստանում լոտոսը համարվել է առանձնահատուկ եւ սուրբ բույս։ Եթե հին եգիպտացիների մոտ լոտոսի ծաղիկը խորհրդանշում էր մեռյալներից հարություն առնելը, Հունական դիցաբանության մեջ այն գեղեցկության աստվածուհի Աֆրոդիտեի տարբերանշանն էր։ Հին Հունաստանում տարածված էր լեգենդ լոտոսով սնվող մարդկանց մասին, ըստ որի լոտոսի ծաղիկները գերած անձինք երբեք չեն ցանկացել հեռանալ այդ ծաղկի հայրենիքից։ Շատ մշակույթներում լոտոսը խորհրդանշում է բերիություն, առողջություն, բարեկեցություն, երկարակեցություն, մաքրություն, հոգևոր ամրություն, ուրախություն եւ արև։ Արևելքում այս ծաղիկը համարվում է կատարյալ գեղեցկության խորհրդանիշ։ Ասորական եւ Փյունիկյան մշակույթում այն խորհրդանշում է մաղը, բայց միաժամանակ եւ վերածնունդն ու ապագա կյանքը։ Իսկ Չինաստանում խորհրդանշում է անցյալը, ներկան եւ ապագան, քանի որ ամեն մի բույս միաժամանակ ունի կոկոն, ծաղիկ, եւ սերտ։ Ահա այդ բոլոր բովանդակությունների մեկտեղ մամբը ամենայն հավանականությամբ ստեղծվել է այդ հիասքանչ կոթողը։ Էքսկուրսիան շարունակվեց դեպի Սիխիզմի տաճար, ուր խմբի անդամները մասնակցեցին հացաթխման արարողության։ Դրանք փոքրիկ լոշիկներ էին, բարձրակարգ եւ մուկ ալյուրից պատրաստված։ Համեղ են, թերևս մի քիչ անալի։ Այդտեղ երեկոյան ժամերին հոգևորականները կերակրում են անտուն մարդկանց, ովքեր գետնին ցալապատիկ նստած 33 միլիոն աստվածների շնորհն են վայելում։ Գեղեցիկ է նաև Լակշմի աստվածուհու տաճարը, ուր խմբի անդամները մասնակցեցին հինդու ծեսին, պուջային, Սա իրենց պատարակի անունն է։ Այստեղ հոգևոր հայրը բոլորին պրասատ մատուցեց։ Այն նման էր ջերոցում պայթեցված եգիպտացորենի հատիկի, քաղցրը, դիտապտղի չափսի։ Մեկ այլ տեղ մատուցված պրասադն ուղակի հիշեցնում էր հայերիս տնական հալվան։ Զբոսաշրջիկների հաջորդ կանգառը Ջայպուր քաղաքն էր։ Ռաջաստան նահանգի կենտրոնը, որը սովորաբար անվանում են Վարդագույն քաղաք։ Այն առավել գեղեցիկ է, համեմատաբար կոկիկ ու ոչ մի օրինակ։ Ջայպուր գնալու ճանապարհին ավտոբուսում տոնախմբություն էր։ Քանզի Վարդանի հիասքանչ երկի ելևեջների ներքո ավտոբուսում համերաշխորեն երկում պարում էին համարյա բոլորը։ Էքսկուրսավար Սանջին խմբի անդամներին ուղեկցեց թանկարժեք քարերի վերամշակման գործարան, ուր ամեն ոք հաճույքով գնումներ կատարեց։ Այստեղ գեղեցիկ կերպով մշակում են զմրուխտ, նռնակար, օնիքս, լուսնակար, ալմաս, ադամանդ, ռուբի եւ այլն։ Այնուհետև խումբն ուղևորվեց դեպի տեքստիլ գործարան, ու նրբանախշ գորգերի ու քաշմիրի շալերի մեծ ընտրանի կար։ Բոլորը հիացմունքով ականատես եղան Սարիների ներկման հետաքրքիր աշխատանքներին։ Հաջորդ օրը լի էր անակնկալներով։ Զբոսաշրջիկների խումբը պետք է ճաշակեր փղերի վրա նստելու բերկրանքը։ Դրանք, այդ զարդարված ծանրամարմին հսկաները, շարված էին հեզորեն եւ հերթականությամբ, հրապարակում, ու մեծ առաքելություն պետք է իրականացնեին, անտանելի շոքին բարձրանալու զառի վեր ճանապարով։ Փղերը, քրտնաթոր ու հոգնած, ծանրումից թքոտելով, տքնում էին շեղակի վեր բարձրացող ճանապարի վրա եւ նրանց մեջքին փառահեղորեն բազմած մեր ճանապարհորդները վայելում էին արևելյան աշխարի հրաշեք հրապույրները։ Այդ ամենը վեհեր եւ հիասքանչ։ Մի խումբ լուսանկարիչներ, կպչուն ու աներես Փղերի հետ համահունչ վասկով բարձրանում էին այդ դժվարին զառիվերով, փղերի վրա նստածներին ինքնակամ նկարելու եւ այնուհետև նկարները պարտադրելու եւ փոխգործելու։ Պետք է փաստել, որ այս ժողովուրդն ունի սոսնձվելու անտանելի հատկություն։ Գնել որևէ բան քեզ առաջարկելիս կարող են յետևիցդ նույնիսկ 1 կիլոմետր գալ, շարունակ իջեցնելով իրենց ապրանքի արժեքը։ Տողերից հեղինակի գնահատմամբ գնչուներից տասնապատիկ աներես են։ Այս երկրի մարդիկ քնում են ամենուր։ Փողոցներում, աղբանոցներում, այգիներում, կամուրջների վրա եւ դրանց տակ։ Փողոցում անցորդների ոտքերի տակ պարկած մարդկանցից մեկը խեղտող շոքին ծածկված էր կեղտամջուր վերմակով, որը թերևս կյանքում չէր լվացվել, քանզի վրան նախնական գույնը չէր նշмарվում։ Նա ծանր հիվանդ էր, քանի որ շատ ծանր է շնչում ու չափազանց գունատ էր։ Մայթի ուղիղ մեջտեղում հետույքը բաց, կեղտերի մեջ անվրդով քնած երեխան կլիներ մոտ 4 տարեկան։ Անցորդները միայն հրաշքի ուժով էր, որ չէին տրորում նրան։ Նրա մայրը սրան նրա փեշից համառորեն կախվելով ողորմություն էր խնդրում։ Նրանից գարշահոտություն էր փչում։ Այստեղ ամեն ոք կարող է պարկել եւ գնել փողոցում, աղբանոցում, զբոսայգում, կիսափլված ցանկապատի վրա։ Զիգզակ հենապատին կարող է արխայավայել մեկնվել եւ ոչ ոք անհարմարավետության զգացում չունի։ Այստեղ կարող ես հանդիպել նաև փողոցում լողացող մարդկանց։ Փղերը խմբի անդամներին հասցրեցին Ամեր Ֆորտ կոչվող ամրոց։ Ճարտարապետական այդ հիանալի կոթողը բազմաթիվ հրապույրներ, մի շարք գաղտնիքներ ունի ամբարած ու շատ գեղեցիկ է։ Այնուհետը ճամփան ոլորվեց դեպի Հավա Մահալ։ Այստեղ ազատ ժամանակացույցով հնդկական ապրանքներին ծանոթանալու հնարավորություն տրվեց գալ տատանող ճանապարը լի էր անկանխատեսելի դիպվածներով։ Քանզի կապիկների տաճարում, որը կոչվում է նաև հաննուման աստծո տաճար, եւ որի տարածքում կապիկներն անարգել շրջում են, կատաղած արու կապիկն անսպասելիորեն հարցակվեց մի կնոջ վրա։ Տղամարդկանց համար ջանքերից հետո կապիկը մռլտալով եւ սուր ատամները ցույց տալով իր գործին գնաց։ Կապիկների համար գնված գետնանուշը նրանց հյուրասիրելով խմբի անդամներն առաջ ընթացան եւ բարձրացան տաճարի աստիճաններով։ Այդ անհնազանդ կենթանիները ճարպկությամբ կեղեբահան էին անում իրենց հյուրասիրած գետնանուշն ու ուտում մեծ ախորժակով։ Տեղանքում կապիկների ամրոցներ, բարձրաբերձ ժայռերի հովանու ներքո։ Տապիկները ժայռից ժայռ էին թրջկոտում, քրքջում, չարություն անում, փոչերով կախվում այս կամ այն ելուստից։ Աստիճանահարտակի բազրիքին փառահեղորեն նստած մայր կապիկն ամենայն փութաջանությամբ ձակի գլխից ոջիլներ էր հանում եւ կայծակնային արագությամբ բերանը նետում։ Երբեմն շրմփացնում էր ձակի հետույքին։ Վերջինս վախվորած փոքրիկ աչուկներով դեսուդեն էր նայում։ Այդ տարօրինակ տաճարում կար մի փոքրիկ լճակ, լպրծում մամուրները վրան հյուսված ու չափազանց կեղտոտ։ Երկու հնդիկ կանայք համվելով մտան այդ ջուրը եւ անվրդով սկսեցին լողալ։ Վերջում նրանք երկյուղածությամբ խմեցին այդ ջրից, խմբի անդամների լարված հայացքների ներքո։ Թերևս այդ ախտեղությունը իրենց համար սուրբ ջուր էր համարվում։ Հնդկաստանում այդ տարօրինակ երկրում առկա են 4 կրոններ՝ հինդու, բուդդայականություն, սիխիզմ, ջայինիզմ։ Այստեղ հասարակությունը շերտավորված է ըստ կաստաների։ Նորածնի անունը դնելուց առաջ այստեղ նախ նրան շերտավորում են ըստ կաստայի։ Ինդիրա Գանդին, նաև իր հայրը, պատկանել են երկրորդ կաստային։ Սանջի Սինգը նույնպես պատկանում էր երկրորդ կաստային։ Սինգ երկրորդ կաստայի տարբերանիշ է։ Երկրորդ կաստային են պատկանում նաև զինվորականները, ովքեր այդպիսին դառնալու համար պետք է շատ լուրջ եւ դժվարին քննություններ հանձնեն։ Գոյություն ունեն 4 հիմնական կաստաներ, եւ յուրաքանչյուր կաստա ունի 100 հազարից ավելի ենթակաստաներ։ Հնուց եկած սովորույթով կաստաներով էին տարբերակում աշխատանքը, որը ժառանգաբար փոխանցվում էր։ Յուրաքանչյուր կաստա ապրում է իրեն հատուկ ավանդույթներով։ Ամենաբարձր կաստան բրահմանն է։ Դրանք են գիտնականները, հոգևորականները, պետական քաղաքական գործիչները։ Սրանց չի թույլատրվում ուտել այլ կաստաների կողմից պատրաստված ուտելիք, սակայն թույլատրվում է հյուրասիրել այլ կաստաների։ Բրահմաներից, ովքեր պաշտում են Վիշնու Աստծուն, հիմնականում բուսակեր են, իսկ շիվային երկրպագողներն ուտում են նաև միս։ Այնուհետև հաջորդաբար գալիս են կաշատրիները, զինվորականները, վայշիները, առևտրականները, շուդրաները, գյուղացիները, բամբորները, ծառաները եւ այլն։ Եթե կաշատրիները զինվորականների կաստան ըստ ավանդության առաջացել է բրահմայի ձեռքերից, իսկ վայշիները, առևտրականները, բրահմա աստծո ազդրերից ապա շուդրաները ըստ ավանդության առաջացել են բրահմայի ոտնաթաթերից, եւ նրանք հիմնականում ծառաներն են, գյուղացիները, երաժիշտները, դարբինները։ Այս կաստան օգտագործում է միս եւ թույլատրում է այրիների ամուսնությունը։ Ցավոք սրտի Հնդկաստանում կա մեկ այլ շերտ եւս, որը ոչ մի կաստայի մեջ չի մտնում։ Այդ շերտի մարդիկ կատարում են ամենակեղտոտ աշխատանքը, մուրացկանություն են անում եւ հիմնականում կենտրոնացված են գետերի, արվակների, լճակների մոտ, քաղաքային գետնախոշերում, որտեղ եւ փորձում են պահպանել իրենց գոյությունը, սնվելով քաղաքի աղբարկղերից հավաքած թերմացքներով, լողանալով գոյուղա ջրերում, իրենց կենցաղային կարիքները հոգալով այդ ջրերում եւ իրենց մահացածներին նետելով այդ ջրերի մեջ։ Հնդիկները ճշտապահ չեն։ Նրանց մոտ ժամանակի ընկալումը տարբեր է։ Խմբի անդամները համոզվեցին դրանում Սանջիի գործելակերպով։ Բանն այն է, որ Սանջին ցանկացած քաղաքի կամ որևէ տեսարժան վայրի մոտենալիս ազդարարում էր։ Մնաց 15 րոպե։ Այդ 15 րոպեն հիմնականում տևում էր 1 նույնիսկ 2 ժամ։ Զավեշտալի էր այն պահը, երբ խմբի անդամներից մեկը Սանջիին հարցրեց. «Սանջի, Հնդկաստանում 1 կիլոմետրը քանի մետր է»։